Carlos Urtuza, egunon? Egunon baita zuri ere, Pepe. Beraz, eh, pasaden azten jakin genuen eh, Abdula Oxalanek eh, oar bidez eh, PKK-ko beraz eh, buruzagi erran genezake, laro eta preso dagoena Turkiako espetxean. Borrok armatua gelditzeko garaia dela eta politika demokratikoaren garaia dela idatzi zuen. Eh, zer eh, sinezgarritasun ematen diozu aronita, eta zer ondorio batez eri izan dezake kurduek daramaten borroka luze hortan, jadan ikuste dut, egoita eh, mamoz urtez luztatzen den borroka hortan? Bueno, sinezgarritasun osoa eman altzaio, ba, batetik berak idatzitakoa delako eta bestetik bere, bueno, ba, alderdi, kurdu alderdikideak, e, Turkiako dema alderdikoak, berarekin elkartu baitira, bai otxalanekin eta bai kandilen edo kurdistango menditan daon pekagako komandantekin. Ez? Orduan, hau da, ez da egun batetik anbestera iragarpen bat iten dela, eta gero hasten dela prozesua iragarpen atera orduko hor ba, atzetik, lehenagotik, eman dituzte, ba, ba, hilabetek, lanean eta bueno, elkarrizketa isil batean, ez? Kontua da, ba, ba, hemen egon gehala, momentu honetan. E, egon izan du holako olako, iragarpenak, olako txalanen gutunak, non bakerako bide bat badiru direki daitekela, baina, e, ba, zarra berri, hau da, e, ezalen biziko aldia, e, danok nahiko genuke azkena izatea, baino horrek e, denbora, denbora, denbora esango du. Mhm. E, Turkiako gobernuak e, ohar honen e, aitzinean, e, ohar hau jakinda gero, ze nolako iardoki zerik egin baldin badu? A ber, e, gobernutik hain zuzen ere atera da e, bestea beste negoziatzeko ba, e, ez? E, iragan urrian e, Turkiako presidente Recep Tayyip Erdoganen sozioa den e, Bartxeli, hau da, e, eh, ultraeskuindar turkiar e, erradikalak eh, ja, mai gainen jarrizun hau ez. E, beak esantzun, Abdullah Otsalanek aukera izan barko lukela, Turkiako parlamentuan ba hitzain alizateko eta eta eta bakerako prozesu hori ereki alizateko hori urrian izan zen. Eta gero e, hori eta gero eon, eon ziren edo gertatu ziren hainbat pisita Ba, pentsatu behar dugu, txalan isolamenduan eman ditula azken hogeita bost urteak, abokatuek urteak edamazkite urte asko, bera ikusi gabe, eta, eta paten e, eh, alderdikide aukere izan zuten berarekin elkartzeko bitan. Orduan, e, esan bezala, atzetik bado denbora luzeko negoziak eta isil bat, eta ez dakiguna da, berez aurrekotan ez bezala kurduek edo txalanek zer eskatzen duen. Aurreko prozesutan, aurreko onelako momentutan eskatu ezan duen ikuste ba, autogobernua, edo, edo amnistia, edo onelakoak. Hau, ba, karta hau oso, oso, oso ambigua, zer gutxi esaten du, eta eta horrek horrek sortzeko hainbat interrogante, ez hainbat galdera. Nazioarteko eh, momentu ontako antolaketa berri hau, randezakegu, bai Trumpen iristearekin, Sirian beraz eh, gertatu denarekin, gobernu aldaketarekin, e, palestinan egorarekin, hor, saltza guzti hortan, zure ustez, e, kurdiz, kurduen egoera, hobetu daiteke, aukerak badituzte autogobernu eta dibidez e, Turkiako ere lortzeko, lagundu dezake edo zaildu dezake? Em, beraiekin hitz da bai kurduekin, bai pekakarekin eta baita e, beste analistekin jaso dudana izan da, ba, ba, ba ez dala, ez dala kasualitatea momentu honetan nolako olako e, keino bat eikea. Zuka aipatu bezala, ba, ekialdi hurbila eh, oso azkar aldatzen nahi da. Egun batetik bestera sekulako aldaketak ikuste ditu eta eta eta neke ze utzi jokegu erritmo horrei. Batez ere kazetorioak historia hori kontatu behar degunok, ez? Orduan, e, bai, aldaketa hondiko momentua da, nik uste dut, e, eh, zerrikusia hondia daukala, e, momentu honetan Sirian gertatutakoa. Hau da, Sirian gobernu edo erregimen aldaketa bat egon da, lehenu endun erregimen e, asaden erregimen bazista hura, eta gaur dakau erregimen zuni e, muturrekoa edo, edo, edo jihadista izan daitekena ez. Dena den, e, Ankara e, askoz indartsuago dago mapan, eta eta batek daki, ba, baliteke guan one momentua izatea, ez? Hainbat kurduen jaso duena izan da, etxipena, leno aipatzen izuna. Zarrak berri, horre ongea, onelako momentuak bizizan duitu, baina egia da ere, e, iragarpen hau edo edo une hau ba torrela eh, egoera edo panorama edo mapa berri batean. Zera. Gatazka hau, gatazka armatu hau, ez, PKKren arte, PKK eta Turkiako gobernuaren artea, oko Turkiako estatuen arteko borroka honek e, eh, urtea initza initze dara matza, pixka bat eh, ikusten diozu, olako akidura bat, nekatze bat, e, e, isolamendu batean direla e, PKKkoak eta behar bat ere ikusi dutela urratz batzuk eman beharra, Dudi gabe, dudi gabe. E, nik uste eta hartu duten autua dala, ba, bide politiko jotzea. Armo, armak alde batera duztea, eta e, bide politiko horrei eutxi Turkia barruan, eta batez ere berreskuratu aspaldi-aspalditik e, oso sendoak izan diren baseak. Ez e, hau da, mugimendu kurda ez abakarrikan mugimendu poli, e, politiko bat, baizik eta e, giza, giza mailako mugimendu oso sendoa e, Turkia barruan. Orduan, e, bai, zuka aipatutako isolamendu hori, ez? Nik uste talde biak konturatu diela inorrek ezin dula gerra hori irabazi. Ez Turkiak ez da, ez da kurduek ere. Tareago, bueno, ni, beti jartze eta dibide bera. E, kandilen edo beraien gotorlekuetan indako azken bisitetan e, aldaketa nik neonek ere kazter gisa aldaketa handia somatu nituen, ez? E, dronek, hain zuzen ere dronek panorama biziki aldatu dute. Etengabeko kontrola da oso oso arriskuotsua da e, beraiengana iristea eta iritsitakoan ba jabetzea ba, ba, bueno, ba, batzuk e, zibilez jantzita juten diela edo kotxarruntetan arruntetan e, elkarrizketak sasoi baten ez bezala e, eitezian E, beraiekin ba, toki izkutuetan, hau da, e, bestea beste, oza, alda, aldaera asko daude, baina bestea beste, ba, dronek sekulako eragina izan dute gerra horretan. Hau da, pkk herria batentzako, bai, e, sano salbo izan zaitezke kobazulo haietan, baina ezin bazu atera apenas, ba, horrek, horrek biziki zaltzen du asuntua. Mm. Horari gira, Turkiako eh, Turkiako aldean diren Kurdistan iburuz, baina e, biztan dena badakigu ere Kurdistan e, bost erresumetan banatua dagola, eta eskat, azken urtetan ezagunena da e, bueno, ba, Siria iparraldeko e, autonomia moduko bat 2000 eta amabitik badutela, ego badira ere irango, irango kurduak, Momentu honetan, e, orokorki ikusita, nola ikusten duzu kurdiar herriaren eh, geroa ikusita pixkat panorama politiko ze ezberdina bade momentu hontan, eta zirikaz, ziriakoaz gehiago eh, begiratuta? Ba, galdera ona. Ba, iragarpena eta egun gutxira ikus duen Sirian sinatu berri dela akordio bat, Damasko eta eta Siriako kurduen artean. E, bueno, gertakizun biak erabaldotuta daude, ez? Orduan aldaketa aldaketa nausia izango da izango litzateke bai Turkiako kurduentzat, bai Siriako kurduentzat ere. Zuk aipatutako irango kurdu horiek nahiko, bueno, ba, beste beste konjuntura batean bizi dira. Eh, jakin badakiu Siriaren Siriako erregimenaren eh erorketak sekulako ondamendia izan duela irandar izan dela irandarrentzat galdu dute, ba, ba ali, aliatu nagusia, ez eta ero beste aldetik handa ba, Trumpen presioa. Orduan, ba, aiatolen erregimen hori oso alduta dago bain. E, eh, bukatzen joateko, Carlos, em, nahiko nuke kurdistaneko hizkuntza eh, hezkuntza transmisioa, badakigu herrialde batzutan biziki E, debekatua dutela, beste batzutan e, aixeago transmisiori egiten dela, nola ikusten duzu, 2008a ikusten duzu e, garatzen ari dira kurdiar kultura, hizkuntza? Bake prozesua aurrerantz baldin badoa, Turkian egoera asko hobetu barko lokez. Bestea beste kurduek beti hori eskat, eskatu ba, ba hizkuntza eta kultura eskubideak. oinarrez oinarrezko eskubidea dienak, ez. Sirian eh autogobernua ezarri zutenetik 2012tik e, indarrean izan dute bueno, kurdueraren normalizazioa. Bai eskolan, e, baita unibertsitatearen. ere, nei askotan ustaz eta ipatzea, ogorarazea, da, ba, gerra baten erdian, siriako kurduek, bestea beste unibertsitate bat eraiki dutela, ez? Eta bertan kurdu eraz eh, idazten dute. E, irakeko kurdistanen aldiz, e, bueno, esan genezak irakeko kurdistandala, dela, ba, estatu batetik gert tuko proiektua kurduena. Orduan, kurduera eraba normalduta dago. Eta e, Iranen aldiz ez. Ba, ba, Iran badaki zer dan ez. Da, regimen sigita bat, eta pertsiarrek, pertsiar e, gehiengo horrek kontrolatuta orduan, ba, ba, nazio edo kultur edo hizkuntza aldarri hoiek zaku, zaku utxean, eroitzen dira beti. Ba, Carlos Urduza, mila esker, argibide hauek emaitegatik kurduar herriari buruz eta ikusiko beraz arran duzu bezala ondoko hiru hilabetetan ea ze norabide hartzen duen gatazka honek, ez? Ongi izan. Eskerrik asko zuri, Pepe. Ta, ta zorionak egite zuten lanagatik.